באה השעה המכרעת, שעת החשבון לכל מעשה שליטיכם. שליטיכם לא יועילו לכם. אתם סובלים כעת את תוצאות איומיהם. הם הפילו עליכם שואה כתוצאה למדיניות האיום. לא יוכלו להפסיל אתכם, כי הם שמו אתכם במלכודת. המוות לכם, בבוקר או בערב, ואם יבוא הלילה, אז נלביש אתכם את השמלה השחורה שלו, ויזנק המוות אליכם מכל מקום. all אוקיי. clear. لوتها أزيرها عربيين نهنيم مش لتا محليت بأزير أوي بابوي لابو شعيم إيف نفلوشة لتيخم بشقي أزو ما حشبوها تبشيم ببداي كمستعرين كعيد أخذي كبار مؤحر قولها عن كثير بولس صوت عرب كدميم لعبر بولوس فلسطين لشحرورة كل هرعان كثير كل هرعان كثير شعاتها شعتها شلا سبوها عربين تشاع فريشانين حتى دوقتين كعتينو اتشعريت الأبيب ولو يعيلو دفري موشي ديان يلعبوا هم مبطلين بلوتشية معثة بتاعون فيها عربين جمرو أومر تشحرر إتهباتيسة إمبرياليستي شارتيخين بيكشو التروت بهم بكلي مهم كبليم إتم بوكاشام كول هرا عم جهير في شعاتا حجوان מלחמה בנים אל בנים, לזה ציפינו 19 שנים. כל ירייה ישראלית תיתקל בעשר יריות ערביות, צבאות ערב מתכוונים מירדן, מסוריה ועיראק. לא יועילו לכם כזב שרלתכם, הגיעה שעת החשבון, אוי ואבוי למחרחרי המלחמה. קרבות עזים מתנהלים כעת בכל החזיתות בדרום ובמזרח ובצפון כוחותיו של משה דיין נסוגים בבהלה תחת לחץ כוחות המחץ הערביים. תבוסת דיין ביום הראשון בקרבות הייתה משבילה. הוא הטיל חטיבת רגליים בחזית קונטלה, אך איבד את כל החטיבה. תושבי ישראל, אתם משלמים היום בעד מעשי שליטיכם ובעד דברי הרהב של אשכול ודיין ורבים. עצתנו הייתה לכם תמיד שתעזבו את הגהונום הציוני. עצתנו הייתה לכם תמיד שתעזבו את הבסיס האימפריאליסטי ישראל. רבבות מכם קיבלו את עצתנו וירדו את ישראל ועתה עליכם ללכת בעקבותיהם. תושבי ישראל, מטוסינו מפגיזים ברגעים אלה את עריכם, שליטיכם הם שביקשו את המוות לכם או לעצמם, והם עתה מקבלים מה שמגיע להם, ואתם משלמים את המחיר. הערביים מתקדמים בכל החזיתיות, בדרום, במזרח ובצפון. באמתחתנו עוד הפתעות רבות. כוחות ערביים נוספים נמצאים בדרכם לחזית. תושבי ישראל, כאשר נסגר שארם א-שייח, העלו שליטיכם את מחיר הדלק. אמש הופצצו מפעלי הזיקוק בחיפה, בוודאי יופעל הקיצוב לא רק ביחס לדלק, אלא ביחס לסוכר, הקמח, השמן והבשר. רבין הסתמך אמש בדבריו על השקר, הכזב והזיוף אודות תוצאות המערכה של יום אתמול. האמת התחילה להופיע בפניכם, התבוסה היא מנת חלקם של שליטיכם בכל החזיתיות הערביות. אל, אתם תמיד המשלמים את המחיר. שילמתם בשנת 56 דם יקר במבצעו הכושל של דיין בסיני. והנה אתם מקריבים דם נוסף בגלל טיפשותו של דיין והתרברבותן של אשכול ורבין. נשק הנפט נכנס למערכה. ממשלת עיראק החליטה להפסיק את הזרמת הנפט מתוך ניצול כלי הנשק היעילים שבידי הערבים. הפיקוד העליון בלבנון פרסם צו האוסר מטען או הדפקת איזשהו דלק או נפט החל מעכשיו ועד לאלתר. ממשלת כווית הודיעה היום על הפסקת הזרמת הנפט לארצות הברית או בריטניה בגלל שהן משתתפות במעשה התוקפני נגד הערבים. שר הכישלון משה דיין פנה אל הפועלים המובטלים שמסר להם רובעים לעמוד בפני התקדמות צבאות ערב איפה הוא דיין עכשיו? מדוע אינו מופיע בחזית כדי שהפועלים המובטלים יעשו איתו חשבון? שליטי ישראל, סוכני האימפריאליזם וסוחרי המלחמה, המוות לכם בבוקר או בערב ואם יבוא הלילה, אז נלביש אתכם את השמילה השחורה שלו, ויזנק המוות אליכם מכל מקום. פנים להקריב את דמם ואת נשמתם למען פלסטין. ממשלת אלגריה הודיעה היום על הפסקת הזרמת הנפט לארצות הברית או בריטניה בגלל השתתפותם במעשי התוקפנות נגד הערבים. ממשלת סודאן ברשימת צו האוסר מטען או הפסקת איזשהו דלק או נפט החל מעכשיו. ממשלת עיראק החליטה להפסיק את הזרמת הנפט מתוך נוצול כלי הנשק היעילים שבידי הערבים. ממשלת כווית הודיעה היום על הפסקת הזרמת הנפט לארצות הברית או בריטניה مش تتفوت دي نیشتە توك بني نجد ها عرفيم قم عن شيها في دايونها فلسطينائيم نخنصيم تتفيم بمعرخاها تبعيت هم استوفيفيم عتابر برحبوت تل وبرحبوت عري إسرائيل كلان كاخ هم أنشيها فدايون مبني فلسطين إلي إن هم نفهليم مابت كيفان שהם המפיצים את המוות. אין הם יראים מפני ההרס, כיוון שהם אשר יוצרים את ההרס. כך הם בני פלסטין כולם, אנשי פדאיון, מוכנים להקריב את דמם ואת נשמתם למען שחרור מולדתם. פדאיון הפלסטינאים, הגיבורים האלה, בני החיל האלה, מסתובבים עתה בתוך ישראל. המזכירות הכללית של איחוד אגודות כל פועלי אפריקה בדאר א-סלאם פרסם את ההודעה הבאה: איחוד אגודות כל פועלי אפריקה תומך בעמים הערביים בעמדה המסוכנת המתבצרת כתוצאה להתנגדות כמה מדינות אימפריאליסטיות. הצבא הלבנוני פרסם היום צו כדי למנוע הטענת או הספקת כל סוג של דלק לאיזה אונייה, החל מעכשיו ועד לאלתר. אימפריאליזם והציונות הם שני תאומים, אבל העמים הערביים לא ייכנעו וימשיכו להתקדם כיוון שהם בעלי זכות.